u ime Allaha milostivog samilosnog o vjernici dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno se dočite neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete pravedni budite to je najbližije čestitosti i bojte se Allaha jer Allah dobro zna ono što činite o vjernici kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitate i onome ko vam nazove selam i recete, ti nisi vjernik. Kako biste se domogli ovo zemaljskih dobara, ta u Allaha su mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte, Allah je zaista poznat ono što radite. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru Vi ne smatrate to nekim zlom po vas, ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Neka te ne žaloste besede njihove, u istinu samo uč pripada Allahu, on se čuje i se zna. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravim putem poći. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani oni koji dobra djela čine.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 A potom, draga braćo, počinjemo sa ciklusom predavanja uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć na temu pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr. Kao što vam je brat naglasio, ne ciljamo nikoga pona osob, već ovu temu smo odabrali iz istog razloga što se u zadnjem vremenu i tekako proširio talas pretjerivanja u tekfiru. Pretjerivanja u tekfiru. Rekli smo da ćemo raditi po knjizi šeha Muhammeda, to je Ebu Muhammeda, Al-Maqdisija, hafizahu Allahu ta'ala, نسأل الله أن يفك أسره وأسر إخواننا العلماء والمجاهدين prije nego li što isto kažem vezano za ovu knjigu. Želim da u kratkim crtama upoznam braću s ovim našim piscem, šejhom, muđahidom, da'ijom, Ebu Muhammedom el-Makdisijem. Mislim da je jako neophodno da progovorimo upravo o ovim stvarima i mislim da je između ostalog i jedan od problema bio taj što se nije dovoljno govorilo o Siri, o biografiji ovih šejihova, alima, daja i tako dalje, i to je upravo bio i razlog da se jako brzo srušio ugled ovih šejhova i daja kod određenih ljudi kod prvih šubhi koje su koje su naletele dakle on je Ebu Mohamed Asim ibn Mohamed al-Barqavi poznat kao Makdisi rođen je 1378. hijđarske godine u selu Barqa kod Napusa dakle šejh ima negde oko 50 godina. Nakon 3 do 4 godine napustio je svoje rodno mjesto i zajedno sa svojom porodicom se uputio ka Kuvajtu, gdje je završio srednju školu. Nakon toga pohađa univerzitet u Mausilu na sjeveru Iraka. Tamo se susreo sa velikim brojem džemata i islamskih pokreta. Nakon toga prebacivao se između Kuvajta i Hidžaza gdje je bio u kontaktu sa studentima i pojedinim šejhovima od kojih je uzeo ključeve znanja. Međutim, to nije utolilo žed, za spozna, žed šeha za spoznajem stvari koje su omladinu interesovale, a vezano za sadašnjicu te spuštanje ispravnih šerijatskih propisa na činjenično stanje, jasan stav po pitanju vladara, jasan put koji vodi ka promjeni stanja u kojem se ummet nalazi. Zato se Mahdi si pozabavio dubokim iščitavanjem knjiga šehhul Islama, Ibnu Tejmije, zatim njegova učenika Ibnu Qajima, rahimahumullahu ta'ala, te knjigama šejha Muhammada Ibni Abdil Wahaba, njegovih učenika, djece i potomaka. Ove knjige su imale i tekako velikog uticaja na njegovo opredjeljenje. Putovao je u Pakistan i Afganistan nekoliko puta. Upoznao se sa velikim brojem braće i džemata širom islamskog svijeta. Tamo je učestvovao i u nekim davetskim aktivnostima i tada je prvi put odstapao knjigu Milletu Ibrahim koju je napisao u tom vremenu. Imao je kontakata i komplikacija sa pojedinim gulatima, fanaticima od tekfiržija, što je rezultiralo određenim knjigama poput Selasinije, upravo ove knjige od koje ćemo, o koje ćemo dakle govoriti, Selasinije, to je upozorenje na pretjerivanje u tekfiru, ili kako je šejh naslovio drugim imenom, da je to knjiga Džifra, da pretjerivanje u tekfir vodi u kufr. Šeheh je dakle naslovio ovu knjigu i jednim i drugim nazivom. Isto tako imao je kontakata sa pojedinim džematima Irđa, što je isto tako rezultiralo određenim knjigama poput Imta'un Navar, Fikešvi šubahati, Murđijet il Asr, otkrivanje šubhi savremenih murđija. Zatim isto tako al farqul mubin bayna al uzri bil jahli wal i'rad an ad Jasna razlika između pravdanja neznanjem i okretanja glave od vjere i druge knjige. Nakon toga Makris se nastanio, nastanio u Jordanu 1992. godine i ispolio davo vjerovjesnika i poslanika da se samo Allah obožava i da mu se širk ne čini počeo je sa predavanjima i stupio u kontakt sa braćom koja su bila u afganistanskom džihadu. Dava se počela širiti uzduž i poprijeko što je uznemirilo muržije i repove vladina sistema. Zato su napali braću protjerivavši im i napadajući pretjerivanjem u tekfiru i tome sličnim nadincima na koje su se navikli džemati i rđa kada napadaju sedbenike istine. Daje su proganjani, a zatvoren je i određen broj njih. 1994. godine Mahdis je zatvoren zajedno sa par braće kojima je šejih dao fetvu o akcijama protiv okupacijonih cionističkih snaga putem eksploziva kojim je sam lično šejih nabavio. Šejih je nastavio svoju davu i unutar pritvora i napisao nekoliko pisama tako da se dava Allahovom voljom i dobrotom proširila među zatvorenicima. Šeh je nekoliko godina ostao u zatvoru da bi zatim nakon toga bio oslobođen uz nepre, neprestan pritisak i ugnjetavanje. Nastavio je pisati knjige i pozivati u Allahomu subhanahu wa ta'ala vjeru. Bio je zatvaran od strane obaveštajne službe nekoliko puta. Nakon bilo koje akcije ili pak aktivnosti koju bi šejih učinio, bio bi zatvaran. Zatim, nakon toga, su se kubovi Amerike zadrmali. Normalno ciljamo dobro poznati septembar. Šeh je bio od onih koji su izdali petvu o dozvoljenosti tih Mubarek akcija. Napisao je i risalu pod nazivom, pod naslovom Ovo je ono u što vjerujemo i čime Allaha obožavamo, a u njoj je govorio o dozvoljenosti pomenute akcije. Zbog toga je ponovo bio zatvoren, a potom ponovo pušten na slobodu. Nakon toga, povodom operacije protiv američkih snaga, شيخ نبيسة وكيغ براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين Odrisan je muvahida od taguskih ugovora i, njihov, i njihova emana, to je garancije koju oni daju muharibinima, to je onim ljudima protiv koji se, protiv koji se muđahidi bore. Zato je šejih ponovo bio zatvoren. U zatvoru je ostao par godina da bi prije dvije godine, to je 2006. godine, bio pušten na slobodu. A zatim za par dana nakon intervjua kojeg je imao sa arabskom televizijom El Jazeera, šef je ponovo zarobljen i u zatvoru je i dan danas u jako teškim prilikama i lošem zdravstvenom stanju. Nes'alu Allaha yafukka asra shaykh. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza njegov izlazak iz zatvora, njegov izlazak i izlazak ostali šejhova i mujahida. To je draga braćo Sira našeg šeha Daje i Mujahida Ebu Muhammada al-Maklisija iz čije knjige ćemo držati predavanja. Ovo, da, ovaj predgovor ili ovu siru sam uzeo sa stranice Mimberu Tauhid u al Jihad i premio je dakle vama. Istina je, draga braćo, da našeg šeha jedini alim u Tauhidu danas optužuje da ne zna aslu din, da ne zna osnovu vjere mada do duše šejih nije jedini kojem je ova mesela nepoznata. Jer i prije njega je ulema zaglavila ovoj meseli, počevši od stalne komisije za fetve na čelu sa Bimbazom, Rahimahullahu ta'ala, u Eskenahu Fesiha Džennaki, zatim preko šejihova i Darija, poput šejiha Ali Hudajra, Ahmeda Halidija, Nasir Al-Fahda, Sulejmana Ulvana i još puno, puno drugih. Hoću reći svih drugih, jer svi oni imaju problema i konflikata po pitanju Asludina. Helen Neyse, ipak mi molimo uvaženog šeha, jedinog alima svijeta, da oprosti našoj ulemi, jer većina njih ne može skoknuti do Francuske ili već drugom mjestu gdje se šejh nalazi, niti im taguti dozvoljavaju da u ćelijskim sobama priključe internet, ne bili bar putem paltalt predavanja, konačno shvatili meselu koju eto, pored toliko godina iščitavanja knjiga u Leme, poput Ibn Tejmije, Ibn Kajima i Uleme Nežda nisu shvatili. Međutim, polako, braćo, vremena su čudna. Zato se nemojte iznenaditi ako se Ibn Tejmije, Ibn Kajim ili pa kako Ulema Nežda ako im se nađe po koja akaijska greška, jer i to je moguće. Jer poneki kada spoznaju istinu, žrtvuju sve na njenom putu, pa makar situacija došla do tektiranja ashaba ako se ashabe supro, ashabi suprostave istini i haku, onda ne ostaje ništa drugo osim da se protektira. Gospodaru moj, naše noge se nisu uprljale u borbi na tvom putu. Ja rab, ti nam oprosti našu slabost i nemoć. Ali o gospodaru naš, mi ti čvrsti zavje dajemo da ako nismo bar naše noge uprljali na tvom putu, da nećemo bar prljati čas tvojih najčasnijih robova koji se bore na tvom putu gospodaru moj, ne dozvoli da budemo od onih, od čiji su jezika pošteđeni jevreji, kršćani i taguti današnjice, a nisu ulema i braća muđahidi. Gospodaru moj, ne dozvoli da ikada naši jezici kalaju čast tvojih najodabranijih robova, koji prolijevaju krv u tvoje ime, na koje su se okupili čafiri istoka i zapada, pa sve to ne bi dovoljno već se njima priključuše i pojedinci među nama svjesno ili nesvjesno. Molim Allah te bareke wa ta'ala da sačuva našu ulemu, da sačuva našu braću, da je muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, ma gdje oni bili. Dakle, rekao, draga braćo, radit ćemo po knjizi šejha Ebu Muhammeda al-Makdisija, čiju smo siru spomenuli, a knjiga nosi naziv, kao što smo već spomenuli, Esalatinije, fit tahzir min al guluvi fit tekfir, upozorenje na pretjerivanje u tekfiru 30-ica, da tako nazovemo knjigu, 30-ica, zbog toga šeh je tako nazvao knjigu, zato što spominje 33 greške u tekfiru, o kojima ćemo mi uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć i odobrenje govoriti. Pa kaže šejh Ebu Muhammed المقدسي حفظه الله تعالى وفك أسره من سجون الطواغيت كاجا نبوشيتكو نفمنا زناي dobro da se oni koji budu vidjeli ovu knjigu od taguta i njihovih repova i muržija i njihovih sledbenika obradovati na prvi pogled misleći da je od njihove bezvijedne robe međutim to me nimalo ne zabrinjava jer se svako ko pročita par stranice ove knjige uvidjeti da ja nisam napisao da bi njih obradovao. Ja ih nisam obradovao nijednim svojim dijelom kojeg sam napisao. Knjigu sam napisao kao nasihat svojoj voljenoj braći i sažaljenja prema drugima. Napisao sam je težeći da sačuvam ovu dragocjenu davu, davu tauhida i odbranim ovu uzvišenu vjeru. Stoga oni koji čitaju od ovih, to je od muvahida, knjiga je hurma prijatela, a oni koji je budu listali od prvih, to je staguta i muržija, ona je hanzala gorka tikvica neprijatela Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ukabulim i mi molim Allaha tabarake wa ta'ala da ukabuli ova naša predavanja i da budu hurma braći muvahidima a hanzala gorka tikvice, tikvica svim neprijateljima kaže nakon toga šejh Habibahullahu ta'ala nakon što se zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala i doneo salavat na Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame pa kaže ja ću dakle citirati ono što on govori što kaže a kada budem htio da prekinem citat to jest kada budem htio da ubacim svoje riječi ili svoj komentar ja ću to napomenuti i reći dakle prekidam citat ili pak reći kažem a mislim dakle na, a mislim na sebe kaže dakle šejh znaj Allah sačuvao nas i tebe da je od propasti i frat to je strećerivanje i tefrit to je popuštanje neka cijenjena braća su me posjetila u zatvoru Džifr koji se nalazi u pustinji i spomenuli optužbu kojom nas tagutski sistem optužuje da mi ljude tekfirimo u cijelini sebebom te optužbe obmanulo se puno onih koji njih slušaju ako i nisu u stanju razdvojiti istinu od neistine i dobro od zla. Tada sam kroz žicu u mjesto posjete rekao toj braći podignući svoj glas želeći da me čuje vojska zatvora i oficiri. Rekao sam ova laž koju ovi šire nije ništa drugo do znak bankrota i poraza, poraza ovog sistema spram ove mubarek dave jer protivnik ne pribjegava laži i potvorama osim kada izgubi sve adute i argumente. Mi tekfirimo samo onoga koga je protekfirio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Mi u svojim knjigama, hutbama i dersovima ne govorimo osim o kufru obožavalaca lajičkih zakona i njihovih štićenika i pomagača koji propisuju lajičke zakone, štite ih i pomažu. Upozoravamo na njih i pozivamo ljude da se, okre, da se odreknu taguta, da se klone njegova obožavanja i potpomaganja. To smo pojasnili u svojim knjigama koje dajemo svakom. Dostavili smo ih i ovom sistemu, sudnicama, vojsi i ostalima. Allah ti se smilovo, kažem ja, Allah ti se smilovo o Ebu Muhammede i dok ti putaš po tagutima i mušicima, danas neki pucaju po tebi i tvoje braći šejhovim muahidima nisu se zadovoljili da napadaju prave tagute i mušike već su prekoračili svaku granicu i pre, pre, prevazišli svaku granicu i počeli napadati šejhove da je i muđahide borce na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu pogledajte braćo kako šejh jasno od, ispoljava svoje neprijateljstvo prema neprijateljima ove vjere imajući kao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 u našoj knjizi kešfu en niqab an šarijati al gab skrivanje zastora sa zakona džungle zatim u knjizi suđenje sudnici državne bezbjednosti i njenim sudijama pred Allahovim šarijatom koje sam napisao u zatvoru i van zatvora razotkrili smo njihove zakonike i skinuli zastor sa njihova ružna lica pojasnili smo ružnoću i smrad njihova zakona i njihovu oprečnost čistom Allahovom šarijatu suprostavili smo im se uz Allahovu pomoć i uspije na svakom mjestu i u svakoj prilici. Jasno smo ispoljili i oglasili se pred njima i u njihovim zatvorima uzdrmevši subove njihovi sudnica. Pa kada su se sučelili sa, ja, sa jačinom naših dokaza i uvidjeli napredovanje ove dave i okupljanje omladine u njenom okrilju i vidjeli da nisu u stanju da je suzbiju i ugase njeno svjetlo, jer je ona to je dava, dava rabbanije, božanska dava, <clears throat> koja se koncentriše na svjetlo objave vahja i sunnata poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada nisu bili u stanju da je se suprostave, pribjegli su laži i potvorama, nastojeći da, prika, da je prikažu ružnom u očima ljudi, ne bili na taj način postigli ono što nisu bili u stanju ostvariti dokazima i argumentima kada nisu bili u stanju da prikripe svoj kufr, a koji se dosta proširio, i kada nisu bili u stanju potvrditi svoj islam na koji su se pozivali putem lažnih dokumentata i uljepšanih imena, tada su nas optužili da ljude tekfirimo generalno. A svako bližnji i daljnji zna da smo od toga čisti. Potvorili su nas i nazivali, nazvali imenima koje, mus, koje muslimani preziru, poput Haridžija, Tekfirđija, terorista, fundamentalista i njima sličnim. Sve to da bi ljude odvratili od naše dave, od našeg poziva, da bi ih uplašili i na taj način odvratili od toga da ih ljudi smatraju nevjernicima i odreknu se od njih njihovih nevjerničkih zakona i muštričkih i muštričkih programa. Kažem, draga braćo, ovo su šubhe i napadi kojima su sedmenici istine uvijek bili izloženi. To je zapravo i nasljeđe Allahovih, svih Allahovih poslanika, salavatullahi wa salamuhuma alaihim. Jer svi mi dobro znamo da Waraka ibn Neufel, da je rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame onda kada mu je došao zajedno sa Khadijom radijallahu anha i obavijestio ga o onome što mu je došlo od objave pa mu kaže Waraka ibn Neufel niko nije došao sa onim čime si ti došao a da nije bio protjerivan da prema njemu nije ispoljavana mržnja, zavis i zloba. Ovim optužbama je bio optuživan i muđedbit, el imam, obnovitelj Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala. O njemu su govorili da je protektirio ummet, čak i da je poslanike ugonio u laž, da je presudio i njima i njegovim ummetima širkom i tako dalje. Kaže jedan od najžešćih protivnika šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, a pritvrđeno je da on kaže ljudi već šestotina godina nisu ni na čemu. Drugi kaže, optuživajući imama, njegov mezher, njegov pravac, jeste tekfiranje muslimana, ohalalivanje njihove krvi i zapljenjivanje njihove čeljadi. Pa im svima šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala odgovara i kaže Subhaneke hada buhtanun azim, Moj odgovor je, slavljen si ti, o Bože, ovo je velika potvora. I mi njima isto tako odgovaramo na jezika Ebu Muhammeda al-Mahdisija, hafizahullahu ta'ala, ovo je očita potvora, potvora, slavljen neka si ti, o Bože, ovo je zaista očita, očita potvora. Kaže nakon toga Ebu Muhammed Al-Maqdisi hafizahullahu ta'ala. U tome su i svesredno pomogli ljudi čija su se srca zgrčila od ove Mubarek dave. Prsa su im postala tjesna kada su uvjedili njen napredak, plodove i okupljanje omladine u njenom okrilju za vrlo kratko vrijeme. Kako i ne bi kad je ona Rabbanije, Mubareke, u okrilju nje se smiruju srca i njoj se predaje ispravna fitra. U tome im još pomaže potvora šejhova zablude i neukih pisaca od kojih se neki lažno pripisaju pravcu Selefa. Ispunili su svoje novine i listove upozorenjem na tekfir, tek tako u cjelini, bez podrobnog pojašnjenja. Iako postoji tekfir koji je šarijatski propis i koji ima šarijatske sebebe i posljedice koje iz njega proističu. Napali su da je tevhida lažima i potvorama i izmišljotinema usmjerivši svoja pera na njih iz mržnje i zavisti usmjerili su se na čast tih daja svoju mržnju i otrove svojih jezika su usmjerili ka njima. S druge strane, svoje knjige su počinili u odbrani kafira i taguta od vladara. Time su postali preči svojstvo Haridžija koji su napadali pripadnike Islama, a ostavljali obožavaoce kipova. Kažem, draga braćom, ovo je odlika murđije tula asr, savremnih murđija u današnjem vremenu, koji tek tako generalno upozoravaju na tekfir, bez ikakvog pojašnjenja. Iako vidite da Maktisi pojašnjava da je tekfir šarijatski propis i da ima šarijatske posljedice i razloge i da se ne može tek tako upozoravati na tekfir. Već ćemo upozoriti na pretjerivanje u tekfiru kao što je i to sam pisac učinio. Pogledajte dakle kako oni, to je Murđijetul Asr, naslovljavaju svoje knjige, pa kaže tako jedan od njih, et tahzir min, min, min fitneti tekfir upozorenje kaže na fitnu tekfira pa mu je odgovorila leđna stalna komisija za fetve i pojasnila njegov murđiluk i njegov batil rekavši da ovaj pisac prije svega svoju knjigu izgrađuje na, na mezebu murđija koji je zabludili, me, zabludili mezeb i pravac zatim nakon toga kažu da je izbitoperio tekstove Ibn Ketira rahimahullahu ta'ala Isto tako slagao je na šejhu Islama Ibn Taymiju rahimahullahu ta'ala. Zatim nakon toga protumačio govor šejha Muhammeda Ibn Ibrahima rahimahullahu ta'ala onako kako to njemu odgovara. I kažu isto tako i dodao komentare na riječi uleme ono što oni nisu ni u kom slučaju podrazumijevali niti sirali. I kažu isto tako sljedeća opaska, a to je da ovaj pisac omalovažava sud po Allahovom subhanahu wa ta'ala šerijatu i zato kažu ovaj pisac se treba pokajati Allahom subhanahu wa ta'ala i tražiti znanje pred ulemom koji su poznati po svojom po svom dakle ilmu po svom znanju normalno radi se o Ali ibn Hasanu el Halebiju poznatom dakle današnjem morži kaže dalje šejh hafivahullahu ta'ala povorci ovih ljudi se priključila druga skupina čiji je cilj dodvoravanje vlastima i ulagivanje njima, ne bili stekli njihovo zadovoljstvo i na taj način dobili koju mrvicu i dar. Počeli su upozoravati na opasnost ove dave, predlažući sistemu načina koji će riješiti taj problem i suprostaviti se davi. I svog prevelikog neznanja misle da su u stanju ugasiti njeno svjetlo. Ne znaju da su obmani, obmanuti jer njihov cilj ne ostvarljiv. Jer o tome nas obavještava uzvišnji pa kaže – yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim žele da utrnu Allahom vo svjetlo svojim ustima wallahu mutimmu nurihi a Allah će svoje svjetlo upuniti walau kariha al kafirun pa makar to nevjernicima bilo mrsko naprotiv oni samo srljaju u propast kao što uzvišeni kaže oni zabranjuju da se Kur'an u Kur'an vjeruje i sami se od njega udaljavaju i sami sebe upropaštavaju ajden alej ne primećuju I jedni i drugi koriste posrtaje neke omladine ili neke riječi početnika i entuzijazista od njih, a nema te skupine, niti dave, koja u svom okrilu nema takve ljude, međutim te greške uglavnom nestaju traženjem znanja, čitanjem govora učenjaka, preciziranjem osnova i pravila, uslova i prepreka. I pored toga, nisam nijednog dana, a to zna neprijatelj prije prijatelja, laskao u bilo čemu od tih grešaka nisam odobravao išta od toga ni ja, niti bilo ko drugi od braće u Teuhidu koji su ljubomorni na ovu davu takvim greškama sam se odupreo u zatvoru i van zatvora u puno gradova i različitih mjesta tako da sam stekao praksu čiji sam sažetak protkao kroz ove redove pritom sam koristio različite metode shodno situaciji nekada sam to činio savjetom nekada vazom i opomenom nekada raspravom a nekada pisanjem i govorom Pritom sam, shodno svojoj mogućnosti, pojašnjavao dokaze šerijata i govor ehle sunnata vol džemata i oprečnost grešaka te omladine njima. Činio sam to savjetovajući sve, sve muslimane uopćenito, traž, težeći da ova dava ostane neuprljana. Stoga, po ima Allaha, sam na putu toga podnio ono što sam najlazio od napada neznalica, vlasnika šupljeg entuzijazma, zato što ih nisam slijedio niti podržao u onome što su im njihovi mozgovi prikazali lijepim ili zbog toga što sam se upostavljao tim greškama i posrtajima. Ali to mi je draže negoli podržavanje tih grešaka, pretjerivanje s jedne ili pak popuštanja s druge strane koji mogu biti sebe da se ova mubarek dava okala ili da to bude razlog neprijateljima ove dave koji ne, razliku, ne razlikuju između početnika i učitelja, između onih koji nose davu i podnose njene poteškoće i oni koji se njoj pripisuju, pa da im to ne bude razlog da ovu davu napadaju pretjerivanjem i tekfirom. Ili pak da je ona dava, kako oni tvrde, rezultat torture, siromaštva i ćelinske ideologije i ostalih besmislenih potvrda tvrdnji koje navode, a kojima nastoje okaljati ovu davu i rastirati ljude od nje. Ovim nemam namjeru braniti sebe, jer dovoljne su mi riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže inna Allaha yudafiu anil ladina amanu Allah doista štiti vjernike Allah zaista ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika to je dio poteškoća ovoga puta na koje smo navikli svoje duše tješivši ih onima koji su bili bolji od nas jer nema ni jednog vjerovjesnika a da nije bio napadan on i njegova čast stoga nasljednike vjerovjesnika ukoliko su iskreni, mora zadesiti dio tog nasledstva, miraza. Stoga, ja široki grudi prihvatam one koji se sa mnom ne slažu, ili pak nafrnu na mene mu te uvilin, to je koristeći te uvil. Dogod su nosioci ove dave, ja ih neću koriti. Da Allah oprosti meni i njima, a on je najmilostiviji. Ovdje to jasno ispoljavam da bi još više rasrdio Allahove neprijatelje i protivnike ove dave, koji stalno nastoje da iskoriste nešto od spomenutog i time unesu nered u safovima. Kažem, Rahimek Allah, ja Eba Muhammed, Allah ti se smilovao ob Ebu Muhammede. Zaista je ovo odlika iskrenih ljudija, ljudi, šejhova, da'ija i mudahida, boraca na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. A to je, draga braćo, da se ne osvrću na napade po pitanju njihove časti ne osvrću se onda kada ih drugi napadaju, da su tekfiržije, haridžije, da su mušljici, da ne znaju aslu din, da ne znaju vjeru i tako dalje i tako dalje. Na to apsolutno ne obraćaju pažnju. Međutim, ono na što obraćaju pažnju jeste da ova dava, da ova mubarek dava ostane neukaljana. To jest, prelaze preko svoje časti, ali neće preći preko napada na ovu davu. I branit će ovu davu svim mogućim sredstvima kojim je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Ali onda onoga trenutka kada se napadne njihova čast, njihovo ime, se kala i tako dalje, onda oni šutje, on, onda oni šute, Allah se smilovao svim iskrenim Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima. Stoga, kada vidite, draga braćo, da čovjek odgovara na napade koji se tiču lično njega, znajte da u tome više nema iskrenosti. Znajte da se tu gubi iskrenost. Jer zbog čega odgovarati kada te drugi napadaju i vrijeđaju tvoju čast i tako dalje. Pređi preko tih stvari, ali nemoj šutjeti onda kada te napada čast šejhova, daja, uleme, muđahida, borca na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Jer tada je odbrana od njihove časti i badet Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ulema je branila čast jednom drugom u ime Allaha te bareke wa ta'ala. Abdullah ibn Mubarak kada je jedne prilike jedan čovjek sjedevši pored njega ogovorio svog brata Abdullah ibn Mubarak ga upita jesi li se borio protiv Rimljana ne odgovori čovjek jesi li se borio protiv Perzijanaca ne odgovori čovjek pa mu kaže Abdullah ibn Mubarak pošteđeni su nevjernici tvoga jezika a nije pošteđen tvoj brat musliman kaže nakon toga šejh Ebu Muhammed al-Maqdisi حفظه الله تعالى وفك أسره من سجون الطواغيت أشتو ستيجة نبية لا أوه داوة يا إنتون حلالي الله سيزاتو أبرتونتي يا سيدينو إني مجالين U svakom slučaju nisam napisao ovu knjigu da bi odbranio sebe, već da bi odbranio ovu dragocinu davu i molim Allaha da preostali dio života posvetim tome i da mi ukabuli moje djelo. Molim ga da počini mene i moje potomstvo na radu za ovu davu i da nas sačuva od toga da branimo sebe ili da se bavimo nečim drugim od bezvrednih stvari. I mi molimo, draga braća Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas počini u odbrani ove dave, da branimo ovu davu, a ne nas same, da počini i nas i naše potomstvo u odbrani Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i tevhide. Kaže dalje, ono na što se trebaju upozoriti oni koji se pripisuju davi tevhidam, a koji se svađaju sa svojom braćom zbog stvari koje se ne poklapaju sa njihovom tvrdoglavošću ili zbog toga što ih njihovi mozgovi, mozgovi ne mogu pojmoti, pojmiti, jeste da su Allahovi neprijatelji i neprijatelji ove dave iz svog velikog džehla davu povezali sa ličnostima, misleći da će dave nestati ako nas zatvore ili ako nas, ako nas nestane. Jer čuli smo ih, a čuli su i drugi, kako tvrde da smo mi prvi koji smo došli sa ovom davom i ovom fikrom, ovom dakle idejom ili pak misalom tekfira kako je oni nazivaju. Tako tvrde, a nije istina jer ova dava ima svoje ensarije, ima svoje pomagače od oni koji su nas pretekli u imanu i pod pomaganjem vjere, a koji su mnogo, mnogo bolji od nas. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas pretekla u vjeri i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, gospodaru naš ti si zaista blag i milostiv. Stoga to je samo tvrdnja Allahovih neprijatelja i protivnika ove dave. Isti je slučaj, kažem draga braćo, isti je slučaj i sa današnjim kafirima, mušicima i ostalim ljudima koji misle da će ubistvom nekog od vođa džihada ili pak šejhova nestati dakle ovom barek dave i nestati tevhida sa lica zemlje. Tako su mislili dok je šejh Abdullah Azam rahimahullahu ta'ala u eskenemu fasiha džannati bio živ. Pa ga ubiše. A on je i dalje živ. Međutim dođe nakon njega drugi. Dođe nakon toga i Hattab. Dođe nakon toga i Zrkavi. Dođe nakon toga i šejh Usame rahimahumullah da se Allah smiluje onima od njih koji su preselili a da Allah učvrsti one od njih koji su i dalje u životu dakle ova dava neće nestati nestankom nosioca ove dave jer će Allah subhanahu wa ta'ala uvijek dati da jedan dođu za drugim kaže nakon toga šejh hafizahullahu ta'ala međutim ono što želim reći o mladini a što sam često govorio nekima od njih jeste da ukoliko njihov napad bude ograničen isključivo na našu ličnost, a ne na naš poziv u teuhid i odricanje od širka, onda neka napadaju do mile volje. Allah nam je dovoljan i divan li je on zaštitnik. I ja kažem, draga braćo, oni koji nas napadaju na naš račun, koji govore da smo mušici i taguti, i koji kažu da ne, znaju, da ne znamo osnovu vjeru i tako dalje, kažem im, neka napadaju do mile volje. Allah nam je dovoljan i divan li je on zaštitnik wa inda Allahi jer temni ol husum a kod Allaha će se protivnički tabori okupiti kaže dalje a ako će pak taj napad u očima oni koji ne znaju napraviti razliku između dave i njenih nosilaca biti napad na ovu mubarek davu i odricanje od nje tada oprez i samo oprez u sve to neprijateljstvo koje se danas prema nama ispoljava kako je svima poznato To neprijateljstvo pribavlja ljubav Allahovi neprijatela i približava njima. Stoga pazi se da se papir, papiri ne pobrkaju. Koliko sam samo vidio ljude slabog imana koji se žele sačuvati njihove sržbe i steći njihovo zadovoljstvo odrisanjem od nas. Traženje zadovoljstva Allahovih neprijatela i pri, približavanje njima izražavanjem neprijateljstva prema muvahidima jer stvar koja se mora izbjegavati. A Allah zna izdajničke oči i ono što prsa kriju. A onaj ko nema jaku ambiciju da se priključi ovoj skupini u potpomaganju ove vjere ili se plaši da se njoj priključi i potpomogne ih maka dovom, neka ih bar, os, neka ih bar, ne, bar ne ostave na cjedilu i neka im ne ispoljava neprijateljstvo. Pusti karavanu neka ide. Svjestan sam da ponekad odulim i budem žestok i grub kada negiram pojedine greške, ali to je zbog opasnosti tih grešaka i njihovih loših posljedica. Stoga situacija ponekad zahtjeva žestinu i odlučnost prilikom njihova negiranja. Međutim, ta žestina nas nijukom slučaju ne navodi da prelazimo Allahove granice i odreknemo počinioca tih grešaka, iako takvima ne laskamo i odričemo se od njihovih grešaka. Kažem, kao što se poslanik s.a.v. odrekao od greške Halida, Halida ibn Walida, a nije se odrekao Halida radijallahu anhum. Pa kada je Halid pogrešno ubio ljude, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je podigao svoje ruke i rekao: "O gospodaru, ja se odričem od onoga što je učinio Halid." Nije rekao ja se odričem Halida, već od onoga što je učinio Halid. Kaže dalje: "Od toga se apsolutno ne ustručavamo, pa makar nam to drugi negirali." Kako da se ustručavamo kad uzvišeni naređuje našom, našem uzoru i primjeru poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pa kaže وَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ I budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede. A ako te ne budu poslušali, ti reci, ja nemam ništa s onim što vi radite. U ovoj božanskoj naredbi uzvišen je spojio između milosti prema muslimanima, a od nje je i vođenje računa o njihovim pravima i sustezanja očinjenja zuluma njima, s jedne i odlučnosti i odricanja od njihovih grešaka koje mogu biti na račun vjere ili se njoj pripisati s druge strane. Stoga ostaje istina i briga o blistavom licu ove dave, a učuvanje ovog uzvišenog teuhida je najvažnija stvar kada dođe do oprešnosti koristi, koristi to je El Masale. On, teuhid, nam je draži od svih stvorenja. Koliko puta je pridržavanje ovog mog pravila naljutilo braću blisku meni, pa sam rekao, to je citirao je stihove, ako milostivi nije srdit, onda se na srđbu stvorenja i ne obazirem. U svakom slučaju, ako se žestinom želi spriječiti onaj koji griješi i skreće s pravog puta i uputa takvog ka istini, onda je žestina u takvoj situaciji poželjna. Tada je žestina, kao što kaže šejhul islam, rahimahullahu ta'ala, od koristi, to je smasleha mu'mina kojom Allah, pop, kojom Allah popravlja jedne drugima. Vjernik, ovaj dalje cita šejhul islama, vjernik vjerniku je poput ruku, pere jedna drugu, Ponekad se prljavština ne može odstraniti osim uz dozu grubosti, ali ona prouzrokuje čistoću i nježnost radi kojih minula grubost biva nakon toga pohvalna. Završen citat iz knjige Šehhul Islama Ibn Tanije Međmol Fatava. Žestina je tada poput gorka lijeka, čiju gorčinu bolesnik trpi i podnosi nadajući se ozdravljenju. A davno je još rečeno, ko te upućuje na grešku, taj ti pomaže. Ko te savjetuje, taj te budi iz gafleta ko ti pojasni, pa makar i u žestini, taj te savjetuje i lijepo ti postup, i lijepo prema tebi postupa. A ko te upozorava i upućuje, taj te savjetuje i ne uskraćuje. A običan svijet kod nas kaže, ko te rasplače i na tobom plače, ti je bolji od onoga koji te zasmijava i sa tobom ismijava. Stoga, takva žestina i grubost je poželjna, jer je njen cilj popravka stanja muslimana, pojašnjavanje istine i upozorenje na greške sve to uz vođenje računa da se ne oskrnavi njihovo pravo u islamu i da im se ne nanosi nasile i zulum, niti se smije prigovarati zbog sumnje i, pot, i potvarati ih ono što nisu rekli, kao što to neki čine pod ispirkom grubog postupka prema griješnicima ili njihova sprečavanja od loših dijela i ostale ispirke koje spominju, spominju ne suzdržavajući se kod Allahove subhanahu wa ta'ala granica. Pored toga, mi nismo kada smo govorili o greškama u tekfiru koje, gdje smo bili žestoki, nismo spominjali imena, niti smo spominjali pojedince i skupine. Ovi listovi nisu upućeni određim pojedincima, već je njihova cilj opća koristi savjem. Kaže mi su tako, draga braćo, i ova naša predavanja nisu upućena određenim pojedincima, niti određenom džematu, već su ova dakle predavanja posvećena braći muslimanima, muvahidima i onima koji su možda posrnuli i pretjerali po pitanju tekvira, ne bili se povratili Allahovim subhanahu wa ta'ala granicama i veri. U ovim listovima sam također pojasnio da omladina koja se poziva na davu teuhida, pored posrtaja i grešaka određenih pojedinaca od njih, u njima zasigurno ima hajra. To zbog teuhida kojeg nose, i javnim odricanjem od širka i neprijatelja ove dave koji se ne stide javnog odricanja dave Teuhida i njenih pripadnika a u isto vrijeme svoj život su potrošili pišući u odbrani taguta i sprečavanju tekviranja istih to je opće poznata stvar koju ne može prigovoriti osim inađija a najbolji dokaz tome su njihove štampane knjige koje se uglavnom dijele besplatno stoga zaista je zulum i nepravda izjednačiti nedjela takvih ljudi čiji je sebe uglavnom strast, dunjaluk i dodvoravanje vladarima da bi sebi obezvijedili bezvijednost i spas sa posrtajima omladine čiji je sebe uglavnom ljubomora na Allahovu vjeru. Žele da se pomogne Allahova vjera i srđba kada se krše njene granice. Posrtaji omladine koja se poziva na teuhid, ako ih i bude, pa ih žestoko osporimo, da bi time sačuvali ovu mbarek davu i njene sedbenike se ne mogu porediti sa devijacijama gore spomenutih. Zatim, nakon toga, ti posrtaji omladine se tope u moru tevhida kojeg nose i radi kojeg troše svoje život, živote, pozivajući njemu i trpeći raznorazne neprijatnosti na putu njegova uzdizanja i pobjede. Jer tevhid je najčešće spona kojem Allah razdvaja dobro od lošeg i svoje prijatelje, svoje evlije od prijatelja taguta. Tevhid je osnova vjere bez koje nema spasa. On je Allahovo pravo kod ljudi a ta i tas u kojem se a tas u kojem se on nađe preovladava na tasom desetina spiskova ispunjenim greškama i lošim djelima. Kažem ovdje šejh normalno cilja na hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve kaže da će na sudnjem danu doći čovjek sa 99 spiskova loših djela pa će biti stavljeni na tas loših djela pa će ga zatim nakon toga Allah tabareke ve taala upitati o robe moj jesu li ti moji pisari učinili nepravdu? Pa će reći, ne Arab. Pa će ga Allah upitati, imaš li neko dobro djelo? Pa će reći, ne Arab. Znam da ima dobro djelo, ali neće da ga spomene, ne želi da, da ga uopšte ispomene, jer kaže, šta će mu koristiti to djelo naspram tih 99 spis, spis, e, knjiga puni dakle loših djela pa mu kaže Allah se bareke u onaj koji je najpravedniji ne ti kod nas imaš dobra djela pa će biti izvađena bitaka, kartica na kojoj je bilo la ilaha illa Allah, pa će biti ova kartica stavljena na tas, na vagi dobrih dijela i ovaj tas će pretegnuti tas loših dijela, 99 knjiga ispunjeni lošim dijelima. Normalno, neka se ovom hadisu ne raduju dakle muržije, neka ne misle da je samo izgovaranje ovih riječi dovoljno da bi kartica na kojoj se nađe la ilaha illa Allah pretekla, pretekla, pretekla roš, loša djela, a bit će nadam se za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć i osvrta ili pak odgovor murđijama vezano za ovu temu. Da se kaže, teuhid je osnova vjere bez koje nema spasa. On je Allahovo pravo kod ljudi, a tas u kojem se on nađe prevladava na tasom desetine spiskova ispunjenim greškama i lošim dijelima ovom cigom želim pojasniti onome koji pita, a i drugima moje odricanje i odricanje moje braće mu Wahida, pomagače ove dave, u svakom mjestu da optužbe pretjerivanja u tekfiru, dakle, kaže šejh Hafevahullahu ta'ala, da ovom cigom želi pojasniti onome koji pita, a i drugima njegovo odricanje i odricanje braće mu Wahida, pomagače ove dave u svakom mjestu od optužbe pretjerivanja u tekfiru koristim, kaže, ovom prilikom da upozorim omladinu kojom vlada entuzijazam, Hamas, a koji su početnici na ovom putu, one čije se znanje nije učvrstilo, koji još uvijek nemaju pregleda u davi i precizirane mesele i pravila. To činim kao savjet Allahovoj vjeri i svim muslimanima uopćenito, predstavljajući ovu cijenjenu davu u njenom pravom, blistavom u bareklicu. Allaha molim da mi ukabuli i da knjigu učini od koristi muslimanima. Knjiga sadrži ovaj predgovor, zatim prvo poglavlje koje upozorava na pretjerivanje u tekfiru, u kojem sam ujedno pojasnio da tekfiranje taguta i njihovih štićenika ne spada u pretjerivanje. Drugo poglavlje o uslovima, preprekama i uzrocima tekfira, da bi se omladina poučila i precizira, precizirala mesele, kažem ovo poglavlje draga braća je prevedeno, preveo ga dakle naš brat Ebu Muslim, knjiga dakle tekfir, uzroci, uvjeti i prepreke, Stoga dakle nećemo se osvrnuti na ovo poglavlje s obzirom da je knjiga prevedena. Zatim nakon toga kaže šejh treće poglavlje o jako proširenim greškama u tekfiru što ujedno predstavlja praksu teorije koja je prethodila u prethodnom poglavlju. Zatim četvrto poglavlje koje sadrži u općeniti prikaz stanja Haridžija i odricanja mu vahida od njihove akide. Pojasnio sam da su neprijatelji Tauhida najsličniji Haridžijama. Kažem, zbog čega? Zato što ostavljaju ehle Tauhid ostavili sedmenike teuhida, ostavljaju, ostavljaju u stvari ehlel autan, idolo poklonike, a, nap, a napadaju ehle teuhid, a napadaju sedmenike teuhida. I na kraju završetak i vasijed o ustrajnosti na putu spašene skupine uz iskoljavanje vjere i izvršavanje Allahovih naredbi bez ikakvog pretjerivanja i devijacije u tome, pa makar to bilo oprečno čeifu svim ljudi. Knjigu sam naslovio poslanica Džifrn da pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr. Ili pak poslanica Selati nije, to je tri desetica, u opomeni na greškama u tekfiru. Nazvao sam je tim imenom zbog toga što sadrži 33 greške u tekfiru. Prije nego li krenem sa pisanjem onoga što sam naumio, napominjem na stvar koja je poznata svakom pametnom, a veže se za stanje zatvora i nestabilnosti njegovih prilika, zatim manjkavost izvora i važnijih knjiga u zatvoru. A prije toga nisam sačuvan od greške, stoga se izvinjavam svaki propust i nemarnost ukoliko i budem. Ja sam naj, najsretniji kada se povratim od svoje greške kada je uvidim i kada slijedim istinu koju, voli, koju vidim, a iskreni savjetnici su uvijek dobro došli. Hvala Allahu na početku i na kraju, on je dovoljan i divan je on zaštitnik. Napisao Ebu Muhammed Asim el-Maktisi, zator Džifr Ramazan 1419. godine od hijdre poslanika Ramazan sallallahu alaihi wa sallame, gospodaru moj, ti koji štitiš islam i njegove sedbenike, utvrsti nas u islamu sve do dana u kojem ćemo te sresti i mi tako dovimo ovom dovom i zaustavljamo se ovdje, to je dakle u stvari predgovor ove knjige a, e, koji je u mojim dakle očima i te kako važan, zato sam ga skoro čitavog dakle pročitao, a zatim nakon toga uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć počinjemo govoriti o upozorenju, o upozorenju na pretjerivanju u tekfiru, dakle na sljedećem predavanju, počinjemo sa govorom o pretjerivanju u tekfiru, upozorenje na, pretek, na, na pretjerivanju u tekfiru, a zatim nakon toga obradit ćemo uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć greške koje dakle šejh Ebu Muhammed el Maqdisi spomenuo u ovoj knjizi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari beričet u životu i vremenu vremenu pa da obradimo ovu knjigu, a knjiga je povelika, draga braćo, jer sadrži puni 500 stranica formata A4. Molim Allaha te bareke ta'ala da nam podari iskrenost u govoru i dijelima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje pisu knjige. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje svim našim šejhovima i muđahiljima da ubrza njihov izlazak iz zatvora taguta. Da kulu kauli haza wa estagfiru Allahe li ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته